Dus өнөөдөр Элдласын үгсийг сонсон. Ит гилиг мен имэж гихит идзен танар гичин уур хирин идгил бэхдал инэн яла модонд und сэрэ согарч тинги сорак гисэнч тир дагал болон. Тэгээ Есүс би нар ингээд зааж өгсөн юм. Жижиг идгил Том Уилс бүтэж болон харин икгэл гичвэ бинара сууч болон нэрэ би танарт тодорхойлол шууд өгч чадахгүй өөр магаггүй катехизмын номнос ауч болон харин танарын сонсод я хивэрэ бэдэг а тэгээд би нар ингээд бодсон магаггүй элдлас библес Zarim Zizek e, uitspollen. Ja gibir igil emdralte holbote bedek. In zahan zuhun ug bishe, in zahan midrim bishe, harin emdralte holbodok. Timochiras binar bibles zahan Zizek ausen. Niduger Zizek ben Mariagin idgil. Bini binar Mariag sem midik. Назарет амьдардаг бэн босгүй эмэгтэй байсан. Тэгээд нэг өдөр тэнгэрэлж түүнд ингэж хэлсэн. Ивэг дэсчэ байрал эзэн чантэй хамт бэн гив. Харин Мария энүгэнд үхид зочиж энэ юм мэндилчилгээ байж болох талаар бодож зигнэв. Тэгээд тэнгэрэлж түүнд Мария бүүе чи бурханы ивэлиг олжжээ. Тэгээд Мариягийн харьяал юу байсан бэ? Мария ингээд хэлсэн эзний шивчнийг харахтун. Илсэн үгсинтэн даго надад билих болтогоо. Энэ итгэл. Мариад толго байсан. Мария Есүстэй хамт сомар байсан. Мария бас э, маргүй ор санатэ байсан. Харин нэг өдөр Бурхан түнтэй уулзсан бас шин толгоосун Мария ин толго хүлэн авсан. Ин итгэл. А? Исний шивсний харахтун. Би Бурханыг үйлчлэгч шиг байдаг. Хилсэн үгсийнтэн дагуу надад билих болдог. Ин итгэл. Хоёр дугаартан бас Есүс Binner zarimdain geht badojega ha Jesus burhani hu besa magwi tund idgil hirikwi harin Jesus идгийч идгилтэй байсан хүн. Тэгээд нэг өдөр түүний ухисны өмнө нэг газар байсан. Интер бирлик зал бирсэн. Идзик мин. Хэрэг та хүсэж байгаа бол энэ айгийг надаас зэлуулаач. Гэвч миний хүсэл бос, харин таны хүсэл билдэг гив. Энэ бас эдгэл. Есүс юу энэ өдрөөс энэ өдрийн дараа юу болохыг сайн мэдэх байсан. Ярусалемд очоод хүмүүс түүнийг авчираад тэгээд түүнийг алан Тэгэхэд Есүс ингэж хийсэн «Э? та хүсэж байгаа бол энэ айгийг надаас залуулаач. Гэвч миний хүсэл бос харин таны хүсэл биелүүлэх болтугай гэж хэлсэн. Гэж энэ итгэл хатуу юм болж байгаа харин Есүс а э? бурханы хүслийг биелүүлсэн. Дэхяд Өөр жишээг авч болно. Шевнар. Нэг өдөр Есүс Капернаум байсан. Бас юу э, тэнд явж байсан. Тэгээд элдал ингээд э, элдалд ингээд бичсэн юм. Тэр Галилийн норыг иргэр явж байхдаа ах дүү болох Питер гэдэг Симон түүний доо Андрей нарыг норт тоор тэвч байгааг харжээ. Тэд цагаас чи дааж Jesus tident, namak dag. Би танаrik хүмүүсийн загасчин болгон гив. Тэд шамнар юу хийсэн бэ? Тэд тир даруй торо орхич түүнийг даглаа. Им бас идгил. Питер, Андре бас босад шавнарын ажилтэй хүмүүс, компантэй хүмүүс байсан магадгүй гэр бүлтэй байсан хамаататай байсан тэгээд нэг өдөр Есүс тэд нарыг дуудсан шууд Есүсийг дагсан энэ бас эдгэл гоё тийм ээ энэ бас эдгэл тэгээд нэг өдөр Есүс э, фаризей Симоны гэрт орсон тэгээд тэнд Э, нүгэлтэй эмэгтэй байсан. Тэгэд Есүс ингэж хэлсэн. Тимотирас би чамд хэлий түүний олон нүгэл уцлагсан. Учир нь тэр ихэд хэлсэн. Идгил чин чамайг аврла. Амартеван явда гэж хэлсэн Есүс. Нүгэлтэй эмэгтэй байсан. Харин Есүсийг хэлсэн. Есүсийг хэлдэг байсан. Тэгээд Есүс ингэж хэлсэн идгэл чинь чамайг аварлаа. Энэ бас идгэл. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног манай пап Асиси явсан. Та нар магадгүй зурагтар үзэн. Энэ газар Сан Франсис амьдардаг байсан тийм ээ. Асизи. Тэгээд Сан Франсис бас идгэлтэй хүн байсан. Хараарай алдартэй хүн байсан, баян хүн байсан. Харин нэг өдөр Есүстэй хамт уулзсан. Бас Есүсийн үг үгсийг сонсон. Юу хийсэн бэ? Мөнгө, гэрэл, алдар. Эм алдра хочсон бас Есүсийн Есүсийг дагсан. Энэ бас идгэл. Андуснара. Миний бодлоор э идгил эндралин юм байдаг. Харин идгил гурван юм хэрэгтэй. Нэгдүгээр толга. Би нарыг гэлин тухай юм сайн сурах хэрэгтэй. Юунд идгих идгэрэх хэрэгтэй. Яаж идгэрэх хэрэгтэй. Сайн мэдэх хэрэгтэй. Тимочирас би нар дандаа батис мин авахин өмнө юу гэдэг ичэлдэ Sodak. Jagat. Jezusin tu he, Gilin tu he, Manesumin tu he, Jum midik hirte. Midik vi bol, яаж идгих вэ? Санд гидэггүй. Тийм ээ. Тэгээд би на толгэ. Гүн мэдлэг хэрэгтэй. Аа, тийм учраас даринда хүмүүс хурдан жилэр сурдаг. Heutzugarten bin äh, Idgir Bas zurückgeritten. Tolge, ganz Tolge Bolokwi, ganz Ohan Bolokwi, harin zurückbeiritten. Яг бил Идгир жахан Бурханы билик бэдэг. Тэгээ би нар Бурханаас авжэга. Харин дотор газар байхгүй бол. Би нарын зүрхэнд Идгирийн газар байхгүй бол би нар яаж энэ Бурханы билгийг хүлээн авах хэрэгтэй вэ? тийм ээ. Тэгээд захан хоосон зүрх байх хэрэгтэй. Хоосон зүрх байх байвал нэрэ энэ бурханы билгийг бина аварч болно. Гүрдүгээрт нь толгой хэрэгтэй, зүрх хэрэгтэй, бас гар хэрэгтэй. Яг гибер бинар мун хилсэн, идгил зүүхэн мэдрэнч бишээ зөвхөн э, ухааны юм бишээ. Э? Эдгээр жахан ажлын юм гардаг. Тийм ээ. Э? Эдгээр амьдралтай холбоотой юм байдаг. Тэгээд эдгээртэй хүн эдгэлийн дагуу юм хийдэг. Эдгэлийн дагуу ора юу вэ? Библиэс авсан бас санаа. Аа biluldik. Én emargajum. Én binarin idgil. Tolgehirite, zurhirite, ja givil burhan, én dotor agil hiç bolon, harin bas gar hirite. Gar berkvi bol, binarin idgil jahan hicelsik bedek. Harin orium bolokvi. Ahandusnar. Unudur binar sonson eldras. Én goy Så birlik Sonson. Ja. Et gelik men ni meç. Binar sen midik. Hiden um da darim da. Binarin idgil jahan jahan yum bedek. Darim da sodal garcega. Binar ilgilgui humushik em dardak. Darim da binar yum ilgilin tuheyum mardak. Tegedu nudur şamnar tehant. Adihant al birlik. zal birchbolen. E burhan min. It gilik min nimets.